Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة još uvijek smo znači u oblasti poglavlja znači ezana i, i, i kameta e, zadnji hadis koji smo radili znači od Enesa radijallahu anhu da je rekao naređeno je bila da uči ezan parnim rečencama, parnim riječima, vojutir ili kame, a u neparnom obliku da uči i kamet. Pa smo spominjali tu, prvo što smo spominjali vezano za ovaj hadis, a to je razilažen učenjaka oko propisa ezana i kameta. Pa ona dva poznata stava skupina učenjaka koji kažu dva mezeba da je da je vađib adal kifaje znači fard kifaje odnosno znači kad, da su, kad, neko, kad izvrši skupina muslimana spada odgovorno sa drugi A, druga skupina e, činjaka dva druga mezeba hanefijski šafijski kažu da je to da su to suneti da učenje za neke amete da je sunet a ne vađib e, fard kifaje <clears throat> I govorili smo o tome i o argumentima i tako dalje. E, druga mesela vezana za ovaj hadišta ostala i tu smo prekinuli, a to je e, da su se e, učenjaci imaju poznato razilaženje, islamski pravnici, poznato razilaženje oko forme, forme zana i, i kameta. Kakve forme, znači, odnosno sa koliko se riječi uči. Sa koliko se riječi uči, kako se zgovara, mi smo to nešto spominjali iz iz poglavlja iz Fika, a ovdje ćemo spomenuti, znači imamo ono poznato, <clears throat> na čemu su na jedan od stavova učinjaka, dva stava učinjaka po pitanju toga, koji, znači uglavno pitanje ovdje koji su formu izabrali, e, znači prvi stav učenjaka koji, e, na, na čemu su Hanefije, Šafije i Džumhur Uleme, većina učenjaka Meta, je na stavu a, to da se uči uh, ezan od Bilala, koji je prenešen od Bilala radijallahu anhu, a to je da se ezan uči sa 15 rečenica. Sa 15 rečenica. Pri čemu se misli, znači, četiri tekbira na početku, četiri šahadete, misli se ona dva pa dva, to znači četiri, uh, onda četiri hajaleta, misli se ono dva hajalesala, dva hajala letfela, to ukupno četiri, e, dva tekbira i da se zadržava sa lajla hilala. Znači ukupno ima 15 rečenica. I kamet, po ovom, na čemu je većina učenjaka, kamet se uči sa 11 rečenica. A to je u stvari dva tekbira, e, dva šahadet, misli se po jednom da se uči onaj šahadet, ešhaden lajla, ešhaden rasula po jednom zatim da se uči haja uh, lesala jednom, e, haja lefala jednom, i kad kame tisela dva puta, e, dva tekbira i jedno lajlela, znači 11 rečenica. To je e, znači, naj, najpoznatiji, najrašireniji umatu oblik učinja ezana i, ikameta Na tome većina učenjaka, znači oni... Uh, oni radi po hadisu koji je prenesen, u hadiskom kojem opisan ezan, a to koji ga učio Bilal radijallahu anu. <clears throat> A u stvari, ta ezan se vraća, vraća na ono što je Abdullah ibn Zeid, koji je vidio u, u snu, koji je došao u snu, sanja u snu ezan koji mu je proučen, e, pa je ta ezan, on poučio Bilala, pa je Bilal učio ta ezan. <clears throat> E, drugi oblik, odnosno drugi stav učenjaka, a to je na čemu je Malikijski mezeb i od Hanefija Ebu Jusuf što je izabrao, a to je da se uči, da se uči, da se uči dva, dva tekbira, da se uči dva tekbira, Uh, ovdje kad kažem, pa se ovdje nema da se zbuni, sad ovdje sam malo prije rekao, znači da je hanefijski mezeb na ovom hanefijski mezheb, unutar hanefijskog mezheba ima razilaženje oko kameta. Za ezan i hanefijski mezheb na ovom ezanu, a za, za ikamet ima dva stava unutar hanefijskog mezeba. E, ovo po kojem se radi ude kod nas, to je onom po onom drugom stavu da se uči, da se ikamet uči poput ezana. Znači isto riječi, uči se i ikamet, isto ezan. E, drugi stav učenjaka, znači učenja ezana i kameta je da se u stvari prilikom ezana da se izgovara dva puta Allahu Ekber. Znači da izgovara dva puta Allahu Akbar, a ne četiri puta. <clears throat> Šta im je dokaz za to? Oni dokazuju, znači imamo rivajet, u nekim rivajetima od Abdullah ibn Zaida koji prenosi osnovni hadis i Ebu Mahzureta od kojih također prenosi uh, uh, oblike zana, forma je zana kako se uči. Uh, i dok, uh, e, prenosi se da se uči dva puta Allahu Ekber na početku je zana, znači ne četiri puta. U redu svojim hadisma. I dokazuju s ovim hadisom ovdje iz Buhari Muslima koji, o kojem mi govorimo, zato je spominjamo u temu, a to je, kaže, umire Bilalon en ješfale dan, naređeno Bilalu da uči, e, e, šefe znači parnom broju, da uči parnom broju ezan. Kaže, parni broj dva puta, a ne četiri puta. <clears throat> I kaže, sve ostalo se uči po dva puta. Znači, dva puta Allahu Ekber, dva puta eškadu en la ila ilala, dva puta eškadu en rasulla, dva puta haja lesela, dva puta haja ledfela, dva puta Allahu ekber, samo la ila ila jedan put. Znači to kaže, jasno se razumije da treba dva puta, ne četiri puta i radi po ovom rivajetu. To je taj drugi oblik. I drugi oblik ovdje po pitanju i kamete, da si kamet uči kao ezan u prvom obliku. Znači to je taj drugi stav učenjaka. Uglavnom, ovaj, znači to, to, to sta dva oblika e, poznata, raširena. E, imam Ahmed i skupina učenjaka sa imamom Ahmed, kao što prenosi Ibn Abdul Abdelbar, kaže Zehebe, imam Ahmed, e, Isak ibn Rahoveje, e, Davud i Ibn Džerir, da je, e, da je ispravno e, raditi i po jednom i po drugom vrsti jezana, jer su svi došli u vredu svojim hadisma. Jer nema smijeti da se uči jezan i ovaj prvi od Vilala i ovaj drugi koji se prenosi u drugim rivalitima Abdullah ibn Zeida od Ebu Mahdure, glavno poznati ovaj drugi ezan eh, ezan Ebu Mahdure, poznatoga sahaba koji prenosi taj ezan. Neki ga tumače da je to ezan mekanski i medinski. Koji je ovdje mekanski ezan? A? Koji drugi? Taj jezanski. O, taj je mekanski, jel? Ja. Ne znam, Ibn Hazm se s vama ne slaži. Kaže Ibn Hazm. Innama ihtarna evane ehli Mekka lijene fihi zijadetu zikrila. Kaže Ibn Hazm, mi kaže dajemo prednost ezanu stanovnika Mekke. Kaže lijene fihi e, zijadetu zikrila. Jer u njemu kaže viška spominja, e, imao dodatak u spominja Lažanu. Koji dodatak? Znači, ne uči se dva puta Allahu Ekber, četiri puta Allahu Ekber. Što znači, kad se uči četiri puta Allahu Ekber, to je, to je mekanski jezan. To je mekanski jezan, e, znači, prenesen je iz Mekije. A koji je medijinski? Ovaj sa dva, znači. I tako je neki učenac tako razvoja, kaže, ovo je e, mekanski, misli se mekanski kako su nastali preneseni, ne misli to danas da se uči u Mekije i Medine. Mek Mek Uglavnom, znači, e, ovo što kaže, što se prenosi od imama Ahmeda, da je on dozvoljavao, da je smatrao da, da jedno i drugo e, preneseno u vredoslovnim predama, da nima smijete da se jedan drugi vrsta jezana i kameta uči, Allah zna, to, e, Allah zna najbolje to najbliži, najbliži stavi, da u tome ima širine, u stvari da to, da to, da je to potpada pod one razne oblike dova i zikrova koji su preneseni inače mnogim drugim mjestima. Vi znate da ima, recimo, onaj iftitahu tekbir, ova pardon, ova iftitahu dua, ona početna dova koja se uči početku namaza, pa određene dove na ruku, na seđi, tako da raz razne dove su prenesene. Uh, I sad neko kaže, uhvati se što jedna, ova jedna došla jednom hadisu, kaže to je dova tako i samo tu dovu treba učiti. Znači nije tačno, do, u drugim hadisama prema svema druga dova, nekad uči ovo, nekad ono, znači ima u tome širine i čak je najbolje da se nekad mijenja, jedna ili druga da se mijenja, ovaj, da, se, da se ispunio sav suneti. Tako i ovdje, znači nema smitja da se uči i ovaj jezan, i ovaj jezan, i ovaj kamet, i onaj kamet, tako da ovdje znači nema širine uopšte da nekad kada odete negdje klanjate u džami kod ljudi koji su navikli na ovaj dugi kamet, da čovjek proči dugi kamen, ne, ne, ne zato što kaže e, evo ga hoće njima da udovolji novotarima, kako, kako, gdje je tu novotarija, znači to ispravo ne znam, prenesen je redusnim hadisma, ja znam, ne znam, smite proči taj, ja znam, a ne da mu bak sad kontrijaš, e ja kao ću kratki malo da, da malo, hođu malo kao, po, po, pod bode. A što, ili da ljude kaže. I ona, ona ljude reaguje, kaže, na, haj, kaže, ovo ne ispravno, haj, drugi, uči ti, kaže. Ovo nije red. I bez se stvaraš problem i frko, to je zdešalo, to je zdešalo praksi. Kaže, uči ponaški, kaže, de, ponovo, kaže, ponovi. Ponovi kada je pravo, kak treba. Dobro, ima ovdje još zanimljiva druga mesela, a to je, ovaj, ono, spominjali smo to prilikom ovaj, uh, govora iz, iz, fisko, iz fiskog dijela, a to je takozvani terđio ledan. Šta znači terđio ledan? A to je osoba koja kada prilikom učenja ezana, moezin, kada uči ezan, da prije nego što izgovori eškadu en la ilala, eškadu en ma rasullahu, da prije da što izgovori da, da u sebi znači e, ili ili da sebe čuje da da laganim glasom da pon, prije nek što izgovori na glas ešhadu en, en la ilaha illallah ješhadu en rasula da to izgovori ponovi dva puta u sebi ovaj bez podizanja glasa i oko toga znači imamo poznato razilaženje jer tu došlo u hadisima da ima malikijski šafijski mezebje na mustehab čini taj trđi, trđi znači nešto vratiti, ređaju, ređaju nešto vratiti. Znači, ponoviti jednom, pa drugi put ponoviti. Jednom, jednom, jednom e, tihim glasom, jednom, jednom povećanim glasom. Prilikom učenja je zana. E, dok su e, Hanefije i e, Hanabili naginju stavu da to nije mustehab. Hanabili da ti on nije mustehab jer kaže u hadisu Abdullah ibn Bzeji da to nije spomenuto, mi ću ne spomenuti u drugim hadisima. ta, uglavnom ima širine, znači ispravno da ima širine u tome da se, da se to s vremena na vrijeme uči, u najmanju ruku da se zna da je to, da je to došlo u redosom hadisu i da to ne treba negirati i oko toga praviti problem. Da se vratimo na ovaj hadis, <coughs> znači eh, hadis, da ga ponovio, znači hadis od Enesa ibn Malika kojem je došlo da je, da je rekao, naređeno je Bilalu da, da u parnom broju uči jezan, parnom broju rečenica, a u, u neparnom uči i kamet. E, kaže, e, znači učenjaci mu hadisi zaključuju iz ovog hadisa da je vađi bučite za i kamet, jer kaže, došlo u hadisu, naređen, umira, naređeno mu je. Ne bilo naređeno da nije, kaže, vađib. A, spomenuli smo oko toga razredo koji kažu da je sunetan, jedni kažu da je vađi, fart kifaje. E, također iz hadisa se razumije da je mu stehab, da je mustehab, znači da se ezan uči u, ovim, u ovoj formi, znači parnog uči, izgovaranja rečenica, a i kametu neparnost, sa onim razlikama koje su došlo drugim hadisima, sa onim dodacima kojim dodacima, znači prilikom učenja i kameta da se kaže kad kamet isela dva puta. Allahu ekber se kaže dva puta. Allahu ekber na početku, Allahu ekber pred, pred kraj prije la ilaha illallah. Također prilikom učenja ezana, znači da, se, da neko ne stati bukvalno, kaže parno, proći za sve mora sve biti parno i tako dalje. Znači pojašnjeno u drugim hadisima kakav je to oblik. Kad, kad, kad je rečeno ovdje e, naređeno u parnom obliku ezan, a u neparnom obliku se uči kamet, da se misli se većina oni rečenica koje se zgovaraju da su u neparnom, većina da su u parnom, a ne sve bukvalno da mora biti u parnom i neparnom. E, I to ovdje pojašnjava znači, on, znači, iz zaključaka iz ovog hadisa, na što ukazuje hadis, e, iako je rečeno ovdje da su u parnom broju uči ezan, mi imamo tekvi da su uči četiri puta. Znači imao došlo, zato što došlo u hadisu, pojašnja koliko se izgovara puta uh, Allahu Ekber, znači da se uči četiri puta. Uh, i da se uči na kraju ezana da se uči la ilaha illa jedan put, uči se dva puta. Znači to, to su izuzeci od ovog o, o, iz općeg, općeg opći riječ koja je rečena ovdje da se uči u padnom obliku, a zato što je tačno prenesen tekst ezana, prenesen. <clears throat> a e, i kame da se uči u neparno broj, znači i tu je pojašeno i čak u hadisu došlo vredosveno, znači kaže ila, kaže a, da, o, u rivajetu da bila naređeno da uči i, i kamet jutir ili kamet ila kad kamet isela da u neparnom obliku uči i kamet kaže osim kad kamet isela kaže osim što znači da se uči tu dva puta dobro, e, što nije da ovdje spomenuti u rivajetu Ovaj, uglavnom, znači, u ovim oblicima treba imati širine. Treba imati širine. E, ovdje je još zanimljiva stvar da spominu, pošto kod nas često postaje pitanje. Ovaj, u ovim hadisom vidimo u spominjanju e, ezana. Nigdje nije prenačeno kako se mora učiti ezan. Jer ga mora razvući, mora biti neki dobar pjevač. Osim što je spominuto ovdje, da je Bilal bio enda sauten, da bio jači glasa, bolje se čulo. Sada kažem, mora ovoliko dožina, mora poteć vidu učreza, mora ovako, onako, to su detaljke uopšte nispomenuti. Znači to, i sad oko toga precizirati, bitke voditi, e, smatrati neko ovako, neko onako, normalno, ne treba ići u krajnost. Nikoj krajnost, u smislu ono da se napravi od toga neka, ovaj, uh, neki e, ko pjevanje nekakvo ili ovaj ili da neko kaže samo ispravno ono kratko kaže neki što čak kao neka bila ovezane ono kao bez išta da da ovaj da dodaje što ti znaš kakva bilo je znači kad sad kad to prenesenom u tevat predaju ovaj ne tom predaju kao što se Kur'an prenesen ovako je on učio pa kad izgovori Allahu ekber da znači naum ili naum i tako znači ti detalji uopšte nisu pojašnjeni znači Tako da znači e, nema, znači e, nema razloga da se oko toga jel da se pojavljuje nekakvi nesporazumi da neko neko ocjeni da ovaj ovaj može se reći ovo je bliže ovo je ispravnije ulema je protuma, rekla da treba ovako treba onako znači al sve to ostaje u opisu znači u opisu ovaj razumijevanje ovog znači nije te, te, precizno pojašnjeno da kaže, ovaj, bila ali učio razvu koje na ovom mjestu stavio ovde med dužinu, ovdje smanjio ovde, i sad, i, ovaj, i razumije, poslanik sam sam potvrdio, i sad kaže, et sad je to tako, od suneta ili vađive ovako. A što i stvari nema? Prav tome, znači, oko toga zatezat, znači, to je pogrešna stvar i oko toga pravi ovaj problem oko tih dužina. Naravno, svaka krajnost je neispravna u smislu toga i, i ono, učit kao da nije za ono što je poznato ili, ili učit razlačiti, pjevati ili kao što imamo ovaj, u Turskoj tamo četvorca ljudi u Čijezan, jedan počni, jedan lahko, ovaj drugi lahko, to isto ko da došao na audiciju negde diskoteku, negde okreći, znači jedan, jedan kreni, drugi ga stiže, treći, to nevratno stvar, neke akrobacije pravi nešto, i ono ljudi, Allah, ekber, ono, aj, kao, ono, ono, isto fiksanje, kako ono. <clears throat> Dobro. Andalusam, Andalusam, Andalusam